Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei amabiterdiak ditugu, beraz badakizu hemen txasten dugula eguerdiko haotxa magazina, jantxakun irratian, donostiako irrati euskaldun librean. Ongi etorri guztiei! 2000 eta mairu garren urteko ekainak bos dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko hau txamagazinean, dakizuen ez, laro gita mar minutu erabiliko ditugu, donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko. gurekin harremanetan jarri baduzu, hau da gure telefono zenbakia, bederatzi lau, iru, hogeita ma, bi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru, eta interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, eta antxe ditugu, badakizue, programazioa parte hartzeko moduak, argazkiak, zenbait irratsaioen grabazioak, eta nora ez, gure zuzeneko emisioa, eskaintzen dugu ere, gure web horriaren bitartez. Gure web horriaren bitartez. gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Horixe izaten da gure irratsaioaren eh, lehenengo tartea eta ondoren e, Zarauzko fotomuseumera joango gera, bertako erakusketa bat ezagutzera eta gaurko arkezpen musikala izango dugu ondorengo protagonista. Humus taldearen eh, Saurius izeneko diska kaleratu berri du bomberenea ekintzak e, disketxeak eta beraiekin telefonoz elkarrizketa bat izango dugu gaurko irratsaioan ordu bat aterditatik aurrera gainera gaurko irratsaioan hemendik aurrera beraien eh, Saurius Umustalearen Saurius diskoko abestiak entzun al izango ditugu irratsaioa beti egiten ohi dugun bezala eguneko agenda kulturala izango dugu hortxe jungo zaizkigu gaurko larogeita mar minutuak beraz eguerdiko ahotsa magazinea badakizue donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Gainera, atzoko bileraren ondoren, e, gaurko e, batzuk egingo ditugu gure ordenadorean, eta hortik aurrera, gaurtik aurrera ja, programazio berritua izango dugu martxan, nobedade berriak, eh, irratsaio berriak, e, zahar batzuk gainetik kendu, errepikapenak e, ber egokituta, guzti horiek, e, mendikan aurrera, gaurtik aurrera, martxan izango ditugu txan jakun irratian. Denaprest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu azken orduko berriei eta euskal prentsaren errepasoren tarteari. trafikoari dagokionez zarautzen lanean ari dira. Ape sortzian, irunerako norabidean. Eta hoi hartzunen istripu bat izan dute bi autok, GI-6-6 errepidean, irunerako norabidean. gainera lanean ari dira ere apesortzian Mendaron Irunerako norabidean eta Usurbilen Bilborako norabidean. Martxoaz geroztik bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteak jardunaldi batzuk antolatu ditu euskararen erabilera sustatzeko. Bidea marrazteragoaz leloarekin. Erabilera bultzatzeko bide berriak asmatzeko erronka du ekimenak eta gaur e, Barkatu, atzo, asteotan izandako sei saio eta itzaldietan ateratako ondorioak bildu dituzte Santelmo Museoan. Horri zuriak eta margoak eskuetan jolas moduan aritu dira sei mai ingurutan bildutako berrogeita hamar ideia esanguratsuen buruz ez Beti ere jardunaldien oinarri diren hiru galderei erantzedeko helburuarekin. zer behar dugu hogeita bat garren mendean donostia euskalduntzeko, nola bihurtu gaitezke euskaldunak ikusgarri eta erakargarri donostian? Zer egin dezakegu, nola antolatu beharko genuke donostiar euskaltzaleok bide horretan? Lehenengo erantzunak eh, atzo bertan eman zituzte, baina udararen ostean beste bi saio antolatuko dituzte jardunaldietatik egitasmo sendo bat osatzeko herritarren esku usteko asmoz. Langabezian dauden hogeita mar urtetik beherako gazte donostiarrak proiektu berritzailetan lan egiteko kontratatzen dituzten enpresa eta erakundek, eska ditzakete laguntza batzuk... talentu berritzaileen eh, programaren barruan emango diren laguntzak hain zuzen ere. Ekimen hau ekonomia sustatzeko 2013ko planean sartuta dago. Plan honek mila euro erabiltzen ditu talentu duen Donostiar gazteak bertan gelditzeko. Aurten egitasmoaren bigarren urtea da eta aurrekontua handitu da gainera langabezian dauden gazte donostiarrak hartzea bideratzeko, baina baita ikerketa eta berrikuntza proiektuei bultzada emateko ere. Ia hogei proiektu berritzailea aurkeztu ziren, hogeita bost gazte kontratatu ziren, eta ia erdiek enpresako lan taldean jarraitzea lortu zuten. Euken sese, donostiako sustapeneko zuzendariak aurten kopuru hori gainditzea espero du. Talentu berritzaileak egitasmoan hainbat alorretako langileak biltzen dira, seseren hitzetan. Ez dago gazte talentu dunen eh, perfil zehatzik ematerik. Ingenieriak, arkitektoak, informatikariak, komunikazioa dituak, edozein izan daiteke eremua. Egitasmoaren helburua hiriko gazte prentsa, eh, pre, prestatuentzako lanerako aukerak erraztea eta jarduera berritzaileak sustatzea dela kontuan hartuta noski. Talentu berritzailea programaz gain, hogeita amar urtetik beherako gaztei, lan munduan sartzen laguntzeko beste hainbat bide ere badira, esaterako atzerrian praktika ordainduak egiteko internazionalizazio bekak, oinarri teknologikoko ekintzaile programa edo prestakuntza dualeko programa kualifikaziorik gabeko gaztei Alemanian lanbide baten eh, batean trebatzeko aukera ematen diena. Laguntza horiek eskatzek eh, epea, eskatzeko epea abuzaren hogeita maika artekoa da, beraz izena eskaera egina egin edo informazio gehiago jasotzeko donostiako sustapenera jo daiteke. Bederatzi lau iru, lau zortzi bi, bi zero edo fomentosansebastian.org web horrian. batean amaituko da Donostian Gipuzkoa zero zabor taldea gantolatutako mundu mob bira. Flash mob estiloko dantza baten bidez, iraunkortasunaren eta ondakinak egoki kudeatzearen aldeko mezua zabaldu dute hilabetez. Hogeita mar herri baino gehiagotan egin dute dantza mezu hori zabaltzeko. Larumatean azken saioa egingo dute bulebarrean arratsaldeko seiretan izango da. Eta bertan parte hartuko du zero waste Europe taldeko koordinatzaile Joan Marc Simonek. Donostiako onkologikoko langileak oso kezkatuta daude kutsaren gizarte ekintzan izandako jeitsieraren ondorioz, zentroan ezartzen ari diren murrizketekin. Hori salatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean kutsaren egoitza nagusiaren atarian, Donostian. Bertan salatu zuten hainbat zerbitzu eta OE erabiligabe daudela. Langileek emandako datuen arabera lau hilabetez itxi egingo dute erietxean dauden bitartean gaixoak kontrolatzeko guneetako bat. Berrogei hoe ditu gune horrek eta ekaina eta iraila artean egongo da itxita. Sei sendagile eta bost erizain kaleratu dituztela jakin arazi dute eta murrizketak egongo direla sukalde eta erizain laguntzaileen lantaldean. taldean. Jakinara dute arratsaldean ez dagoela administrazio zerbitzurik eta erradioterapia jasotzeko azalera gaiuratako bat itxi egin dutela ordutegi horretan ere. Pixkanaka zentroa usten ari da, ematen den zerbitzuaren kalitatea okertzea baino ez dakar horrek. Langileek amar mila sinadura bildu dituzte zentroa osakidetzan sartzearen alde. Kontratazio publikoetarako ezarri dituen hizkuntz baldintzen inguruko xetasunak ematen ari dira Gipuzkoako foru aldundia zenbait talde eta eragileri. Atzo, alor sozioekonomikoa euskalduntzen lan egiten duten hainbat eragilerekin bildu zen. Bileran izan ziren, AEK, Kontseilua, Bai Euskarari ziurtagiria eta Artez. Bihar enpresekin bilduko da. Lab sindikatu bi langilek alfa enpresaren aurka jarritako bi salaketa epaituko dituzte gaur. Bi, hilabeteko zigorra jarri zion enpresak bati, kaleratzen kontrako ekintza sindikal batengatik. Beste ere zigortu egin zuten, akats bat egin zuela leporatuta batak zein besteak, elegiteak jarri zituzten enpresaren isuren aurka eta haien epaiketak izango dira gaur. Alfak beldurre sortu nahi duela dio labek. Dudan nahi, dudana Ulertzen dutena da ulertu nahi dutena Zaten ez dutena Gipuzkoako ene eh, nekazarien sindikatua bide gurutze batean dago. Sindikatuko nekazari talde esanguratsu batek, urgentziazko kongresua eskatu zuen atzo donostian sindikatuaren egungo egitura agortuta dagoelakoan. Eta nekazaritza sindikalismoaren inguruan, eztabaida zein hausnarketa sakona hauspotu nahian. Egoera oso larria da, esan zuten. Maite Aristegi, eneko idazkari oia, eta Iñaki Lazaro Baster eta Marije Intxausti, eneko gipuzkako lendakari izanak, daude, besteak beste sindikatuaren eraldatzea galdegiten duen taldearen barruan. Eskuineko politikek bultzatua lehen sektorearen urteetako gaminbeera dela e, batetik, eta sektorek berak daraman bilakaera dela bestetik, enek ez du asmatu aldaketara egokitzen, azaldu zuen Jose Azpilaga errezilgonek azariak. Hala, Gipuzkoako N ez da gai izan sektoreara datozen aktibo berriak erakartzeko. Horregatik, dagoen moduan, sindikatuaren egiturak ez du balio gaur egun nekazaritzaren defentsan aritzeko. Gipuzkoako enek mila berreun afiliatu ditu. Eneko zuzendaritzako sei kidek dimisioa eman dute azken hilabeteetan irizpide desberdinak dituztelako. Amaika kidetatik lau besterik ez dira geratzen zuzendaritzan, batek ez du parte hartzen. Azpilagat gionez, ez dago kuorumik oraintxe inolako erabikerik hartzeko. Zuzendaritzak, lehenbailen, kongresua deitzea nahi du eredua aldaketa sustatzen duen baserrita taldeak. Kontua da gazteek sektorera dakartzaten hildo eta jarduera berriak babesteko gai bihurtzean ekazarien sindikatua. Jarrerak du ordea atzo bertan Gipuzkoako enek gogorarazi baitzuen Donostiako prentsaurrekoa ez zuela enek deitua. Pertsona jakin batzuk beren izenean baizik. Gipuzkoako eneren zuzendaritzak kongresua deituko ez balu erakunde berri bat egiteko aukerarik ba ote den galdetuta ez ezkoa da aldaketaren, aldaketaren aldekoen erantzuna. Ez da, ez zizioa planteatzen ari, baina nekazaritza iraunkorra eta lurrari oso lotutako baseretar txiki askoren sindikatua nahi dute. Une honetan, gipuzkoako eneren barruan ez denak interes berak defendatzen ari. Ekoizle handien interesak ez datoz bat nekazaritza buru jabe iraunkorreta baseretar txikien interesarekin. Eta hor dago gakoa, provintzialismoa gainditu eta egitura berritara jo nahi dute gipuzkoako baserritar horiek, herrialde guztiak kontuan hartuz. Azken urteotako hilde berritzailearen ordezkarien interesak, ez ditu babesten behar bezala sindikatuak, aurreko egoraren inertziaz jokatu delako, eneren barruan. Gipuzkoako enek duen egoera ulertzeko 2008an egondako kongresura jo behar da. Orduan barruko gatazka konpontze aldera zuzendaritza gazte eta berritzaile bat aukeratu zuten. Bost urteren buruan, desadostasunak ez dira konpondu ordea, eta aristigi, intxausti, Lazaro Baster, Azpilaga eta beste hainbat kidek, amabosteguneko epean eneren kongresua urgentziaz deitzea galdegin dute. Premiazkoa da, abuztua baino lehen prozesua guztia, prozesu guztia bukatzea, esan zuen Josi Azpilagak. Modu demokratikoan plazaratu nahi ditugu gure ideiak, baina aukatu egin eh, zaigu aukera hori, azpilaga bozera maile duen taldearen proposamenak, nekazaritza ereduari eta sindikatuaren egiturari berari eragiten die. Elikadura burujabetza hartu nahi dugu oinarri, nekazari autonomo eta burujabekin kanpo menpekotasunik gabe eta lurrari estuki loturik. Nekazaritza soziala, baserritar askorena, iraunkorra eta jasangarria nahi dute. Gertuko merkatu eta kontsumo joerak bultzatzen dituena. Egituraz dio sektorialismo espezializatua gainditu eta nekazari guztien parte hartzea bultzatu behar duela. Euskal Prentxaren errepasuaren barruan gabiltza eta oraindik kan kultura arloa, kirol arloa ere gelditzen zaizkigu baina e, segidan gaurko protagonista musikala itarte egingo diegu gogoratu Ubus taldearen Saurius diska aurkezten ari garela gaurkoan eta segidan esan bezala mm, bertako taldekide den eh, Nataliarekin elkarrizketa izango dugu. taldearen e, eh, lanberria Saurius izeneko diska esan bezala gaurko protagonista nagusia eta guzti honetaz hitz egiteko bueno ba, Natalia dugu telefonoz bestale taldeko kidea dugu eta oraintxe bertan agurtuko dugu Kaixo Natalia zemuz Kaixo ondo primeran Eguerdi onta ongi etorri Eskarrik asko mi esker Bueno, ba, humus taldeaz e, eh, itzegin behar dugu, bereziki zuen bosgarrena den eh, disko honetaz, saurius izeneko disko honetaz, baina eh, honen aurreko ibilbidea pixka bat labur biltzen badizugu, diguzu, eskertuko mm, Azkenengo dizkak esan edizu komentatzea, edo... Ez ez, hau zuen taldearen orain arteko ibilbidea, nola, nundikan sortu da eta zein izan da orain arteko ibilbidea? ba, bueno, ba, sortu ginen, alkartu ginen e, mila bederatzi dion dolaro eta mazaztian, esan nahi dut, <laughs> aurreko mendean. Bai. <laughs> eta, ba, alkartu ginen, egiten egin aretik beste proiektu musika batzutatik antizkat aldentzeko, edo gauza berriak probatzeko. Uh -huh. Eta ordu ba, bueno, e, ni bosgarren odizkara arte iritsirea, ez tala gutxi, eta gure ibilbidea, lagun ba, beti azire, bueno, bueno, hasi beti metal, metal soinuarekin e, eh, vinculatu gaituzte. Bai. Nik uste lehenengo dizkatekan bozorren aldaketa hundia da hola, baina hildo, hildo batekatekan jarraitu eta esan nahi ez gehala alden du. Brain, mm, eta beste ritmo batzuk sartu, edo beste soinu batzuk sartu, somatzen da ez gehala inbestan aldendu du aziera-azierako e, ikuspuntutik edo edo abia puntutik esango nuke. Aldaketa ez da beraz, e, igual gauza txikiagotan bai nabaritzen da, baina oroar, hildoa edo mintzat ibilbidea ba antzekoa izan bai, dela esan bai, nik esango nuke e, e, estilo eta hitz egiteko ez naiz e, pertsona egokia, ze askotan gauza bat nei iruditzen zaitena gauza batean sartuta egon litzakena, gero ez dago baino bai eh, iruditzen zait e, ba, egiten dugula, bai orain dagoen dela marrurte ere bai. Uh -huh. Igual pixkate eh, simpleagoak diala erritmoak eta gure planteamentua ere bai, baliteke. Denbora ez da, ez da pasatzen debalde, esan hmm. horrek ere esperientzia bat ematen dizu eta eta hemen jarraitzen dugu, ba, hori, igual, eh, jendeak esan dugu, bizkat, egin gerala, ez dakit ba, nik ze hmm. Eta taldeki idei dago beti berdinak arritu izan zarete. Egi esan, e, aldaketa oso gutxi izan ditugu, e, eta biokaziera ziratikan gaude, eta gero bi bateria desberdin eukin ditugu, ba, bat duen dala urte urrengo dizkoa eta gero utzi, bueno, berak utzi zuen taldea, eta beste pertsona batekin nahi egea, harritzekin, lagun batekin, eta tarteotan pixkar lentxeago erabaki genuen beste gitarra bat ere hartzea, behiaz laukote formatuan e, gaude, guen dala, ba hori, ba, postuzte, Bueno, eta orain bai, e, ja Saurius disko honetara sartuta, ba, garrena, ibilbide eh, luzea, taldearena, e, diskografikoki ere, ba, bos disko desente dira, beraz, gauzak egiteko orduan ere, lasaitasuna eta esperientzia, e, bueno, garrantzia izango du, ez? Bai, bai, dudik gabe, dudik gabe. Ze, gainera azkenengo dizka hau bai egin deguna nahi izan duguna. Nahi genuen horrela egin, eta horrela egin genuen. Eta hau dezazpia besti, bazazpia besti egin zartu nahi genituela. Jo, uh-huh. beste ikez, ez da, hola presio hori, katea behar dala beste bat, eta... Ez, zera baki genuen, e, eh, genuen kanarekin, iruditzen gauza polit bat eta gauza mm, txukun bat egin zitekela, eta abenturatu ginean bomberoko estudietan grabatu deu, dugu toloko tolosakoak izan da, eta bomberoneako kide izan da baita ere, ba, bueno, ba, etxean lan egiteak ematen duen erosotasuna nik uste somatzen dela, ez? Eta horri e, eh, erantzen balea diozu, Carlos Osina gatxa pregondala motoien mm, bezaldean, ba, bueno, ze zango dizu, ez berak eh, ematen dizun zaitasuna berak takan esperientzia eta gauza egiteko ba, hori beste perspektiba bat akaso, edo ez? Mhm. Bon, lehenengo aldia da grabatzen zenutela edo ba zenuten e, eh, aurretikan ere? Eh, ez, aurretikan ere, lekua ere grabatu genue uh mhm. eta ba oso gustora egia esan, ezat izut etxian lan egitea behar bada lan gehiago egiten duzu, baina etxean egitea jematen dizun lazaitasuna eta erosotasuna, ba hori. Eta Carlos Osinagak egindako lanari dagokionez, e, zuek agindutako ari kasu egin dio, edo berak eh, bueno, ba, bere proposamenak eta bere ideiak ere sartu izan ditu? Nik uste eta gero eta gehiago, <laughs> eta urteak gero eta gehiago pasatzen dien enean, eh, nik uste profesionalei lan egiten utzi behar zaiela. Guk ideia bat geneukan, berak ideia hori bere, bere ganatu zuen, eta aportatu ditu beste gauza asko, bera, soinuan egitzen zaitu oso potente dagoela, grabatzeko orduan baita ere mm, lagun, bueno, laguna gera, egun bai, ezaguna gera, laguna gera, horrek ematen dizu, basate dizu, beste, beste temple bat, igual akaso, ez? Eh, grabaketa baten e, urduritasuna, ba ez da inbestekoa izan, eta gero berak daukan, bera, profesional bezala, nahi, nintzeza, ez ba, bale, esaten dana. Uh <laughs> Eskarmuntua badu behintzat, e, antxe, sartuta bere estudioan, eta, bueno, hainbat eta hainbat talde ezagun pasa dira ja, bere eskuetatik, ez? Bai, bai, bai, bai. Bai, gainera, ba hori, guk lengo ba, disket berarekin egin genuen, eta ikusi genuen maitza ikusita, ez genuen dudarik berari esango geniola, eta berak ere oso gustora hartu zuen proiektua, eta ba, egia esan gustora, oso gustora. Eta, bueno, e, bonberenean grabatu dezue, estudioa bintzat bonberenekoa erabili dezue, baina ez bai. hori bakarrik disketxe gisa ere, Bomberenea ekintzak erabaki dezue, eh, bueno, ba, agertuko zala e, disketxe bezala, zuen honen onen aldeko apustu bat da, edo zer bai, debata? Bai, gu azkenengo iru bonberenea ekintzak inatea hiru iru azkerengoak eta aurretikan kukatera deu gure, gure kabuz zanai ez dizketxe baten enpe eh, egindako lana baizik eta lehengo biak ere guk e, eh, du yourself eta bakoitzak eh, egin altzuen neurrian ba hori egin genuen ez lagunen lagun handien laguntzarekin hmm. eta azkenengo hiruak bonberenekin e, proiektuarekin e, atera deu ba, bueno, ba, gualgoak izan da ere, ba, apustua ba, inkondizionala bezala. Uh eh. da. Eta hau, da, filosofikoki erabakitako zerbait, edo, bueno, ez da beste aukerarik, edo nolatan aukeratzen dau? Ez, ez, ez, guk eh, asieratik baki genuen guk gure kabuz egin nahi dituela gauzak, horrek ematen dituen pro eta kontraekin, ez? Zen, kontrakoak zen dira, ba, kriston lan pila dela. batak egiten dituen gauza asko, ba, dibidez, ba, guk gure kabuz eta guk gure lagunen artean egin behar izan da baina bezalde batetik, ezikan, askatasuna eta lasaitasuna, ez daukazu baten presioaren menpe, ez? Zane, mm horrela pentsatzen dugu, horrela egiteko aukera izan genuen bere garaian, eta daukagu gure entzerroan eh, horren aldeko apostua duene gabe. Uh Eta, bueno, ba, ja, bost disko kalean edukita, pentsatzen dut, eh, eta ma urteko ibilbidea, edo amasei urteko ibilbidearen ondoren, e, eh, estrenatokiak ja guztiak zapalduta azkazu, ez? Euskal Herritik angora eta bera, bai. ibiliak zarete. <laughs> bai, asko, oietako asko bai. Baina ah. beti dako gugu berriz ere juteko eta errepikatzeko ere bai, eh? Gu, gorain <laughs> gaina gaudu pizkazen tazuta, ba, hori Batez ere urrengo hilabetean Gipuzkoa tokatu zaigu, lehengo hilabetean gizkaian egon ginen, aurkeztu zenetik beste bi bolo egitera, eta bai, badaude proiektua kanpora de ateratzeko, bai, gane, egin ezin dianak, baino bai, Euskal Herri maian ezagunak, ezaguna garela, <laughs> ezagun nahiko nuke, ba, txiki horretan, ez, gaztetxeak, edo sala txikien zirkuito horretan. Eta disko bat ateratzeak, eh, somatzen dezue, ateratzen dezuenean diska, ba, alako dei gehiago jasotzen dezuetela, edo interesa handiagoa pizten dela? Bai, hasieran bai, hasieran eh, horrela izan da, azkenengo ontamentzat horrela izan da, eta gero hori guain tokatzen zaiguna zuen deia jasota gero erantzun eta gero, ba, egin degun eh, lana defendatzea eta hola gainean falta zaigu, ez? Eta gogotsu hori egiteko. Bueno, aipatu duzu badirela esan ezin diren eh, bueno, ba, sekretu batzuk, baina agian esan daitezkeen batzuk badazkazu, ez? Bai, bai, bai, dazkau kontzertuak e, eh, ailebete honetan, babitu larren bat honetan zora jotzen dugu, handiarrekin, arrasateko talde batekin, urrengo... Zora luzeko gaztetxean izango da? Bai, zora luzeko gaztetxean, amaterrietan jarreta dago, iragarreta dago kartelean. Gero urrengo larun batean, amabostean, tolosan, eh, hemen plaza berrean juku dugu, etxean. Eta ikainaren hogeita zeian, zarautzko zantelaiotan, txotatan. Uhum. Da, ba, bueno, ba, horiek eh, ekainekoak, guztailan, bagoaz, eh, ogeita batean errenderi da, eta gero ja mm, ikusiko dugu, ala nola dijoan udara, eta gero iraiera jundu jinake, guazela gazoizera, eta andoa nira, eta gero kilometroak eko e, eh, jai ondian, ba, bueno, daitu gaitu zuzte, baitare taula gainera iratzeko. Beraz, e, gipuzkoari dago ginez, eh, eskusarik ez, e, zaletuak zuen gana joteko ez? <laughs> hori da, hori da, lehen guaztean bilbon egon ginean, kriston arrera ona eh eta ba oso pozik egia izan. Oso pozik Eta gero diska eskuratzerako orduan hau dendetan normal topatzen da edo alako disketxe eh, independente batek atera izanak zailtasunak jartzen ditu gero eskuratzeko orduan. Ez, bakoitzak ere bakitzen duen eh, alorrean, guk eh, beti eramate ditu gure izak guzaltzeko kontzertuetan, baino bai egon godien adendatan, uh eta baitare e, eh, online edo bomberenea.com bitartez ere eskura daiteke, ez ere, Amarre eurotan. eurotan, e, zazpi abesti eder hauek, bueno, zuen kantak dira guztiak, ez, komposizioak bai. beti taldearen esku. Bai, beti. -huh. Mhm. hori bai da beste filosofia puntu bat, beti gure abestiak egite ditugula eta baita ere letrak ere bai. Eta kanta guztiak lauen artean egite dituzue eh? edo norbait arduratza alda? E, eh, hori, eh, segun, normalean lokaleko, gu lokaleko talde gara. Lokalean gauzaten ditugu gure abestiak, baina bai ba, mantxik eramaten ditu normalean. Ide, Norbaitek ideiaren bat eramaten malimadu, etxetikan hori mantxi ezaten da gure gitarreza. Mhm. eta horren inguruan, baina gero mm, gauzak, gauzatzeko, ze, egituratzeko lokalera jo dugu beti, beti. Mhm. Lagun arteako konsensu bat lortzeko, ba, bestiak egiteko orduan, batez ere. Deno gustora egoteko. Mhm. bai, ba, badiru dibentzat eh, umustaldean badagoela alako giro, giro majoa, ezta? <laughs> Ondo pasatzen bai. zutera. Bai, horta hori da helburua, ondo pasatzea. Horta uh parte beste helburu batzuk lortzen diala primeran, baino helburua da taula gainean ondo pasatzea. Batez ere taula gainean ikuste zuzeneko talde bagarela. Uh Ederki, bueno, ba, e, eh, baldaukazu bezuek web horririk edo konsulta gure zaletuek, e, gure untzulek? Eh, e, bai, bai, daukagu, bueno, dizkara negatzen den eh, link bat, eta da, umustolosa.co.nf Eta antxe izango dira e, kontzertuen datak eta guzti hori? argazki batzu, bideo batzu, gure bideoklipa, mm, letrak, ze, dizkaren barruan e, izki sartu ditugu, Aha. eta gana web itartez e, saiatu bueno, gauzak ere bai. Uh Eta baita ere noski kontaktua, eh, zinork zuekin harremetan jartzeko, ba bai. antxe web horrian. Hori da, eta Facebooken ere bagaude, unguztu loza jarrita agertzen gara, osea, bai, leiko erreixa. <laughs> Bueno, ba, Earki ordun, dena ondo dijoala dirudi, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun saurius disku honetaz hitz egiteko, edo humus taldeaz. E, egia zan, gure, gure proiektu eta zileran lehidatu eta gauzak e, ikusita nola geneuzkan pentsatuta eta nola tera dian, ba nik uste diela uste genuen, baina asko zere hobeto. Zarbar alde horretatik, ba nik uste somatzen dala, ez? Bai, e, eginda geneukana, bai, geneuzkan ideiak eta gero nola gauzatu den. Bai, zinu aldetikan, bai, diseinu aldetikan, eta bai, bagu, gu ere, ba, oso posi gaudela, ez? Eta oso guztu da galditu berala. Mhm. Earki, ba. Beraz, kontzertutan eharki gelditu zeaten, guztua gelditu zeaten, ar, eh, bueno, eh, iritzi horrekin ere, kontzertutan alako e, sentsazio hori eh, banatzea. <laughs> Espero da, erikusileak esatzen dute, baina espero da, baiet. Bertan, disko honetako zazpikantak dituzu, zuen, horrengo kontzertutan? Bai, bai diska osoa eta aurreko aurreko diskako abeste batzu, ba, gutxi gora bera gana mm, osatzeko repertorio txutun batean, eta baina bai. Bueno, ba, earki, ba, gure entzulegoak, e, entzulegoari gomidatuko diogu, ez, e, eh, soa luzera urbiltzea, horri baita urzuen urrengo kontzertua, eta bestela, ba, bai. aipatu dituzun data guztietan, manun ba, baiten agertzea, mintzat. Bale, ba, ba, eskerrik asko, gurekin gogoratzea gatika, eh, plazer bat. Ba, zuei, eta nahi arte. Bale, ba, eskerrik asko. Bukatu horretik Natalia, galderatxo bat. E, aukeratu zazuzuk zeuk, e, zazpi kanten artean nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko kantatxo bat ba, e, aukeratuko dut gabeko, dala zeigarrena. Uh mhm, -huh. Earki, ba, gabeko kantarekin e, agurtuko zaitxugu eta gure entzulei ba, kanta bezkeniko diegu. Mi esker, Natalia, guztiagatik. Vale, Ondo segi, Agur. agur. jarraitzen dugu, txantxakun irratian eguerdiko haotxa magazinean. dugun bezala, hautxe gaurko protagonista musikala Humus taldea Saurius diska berriarekin. Beraien doinuekin jarraituko dugu irratsaioa amaitu arte, baina guk ere. Beste zenbait notiziek ekarri ditugu gaurko irratsaioa osatzeko, beraz. Lehen bukatu gabe utzi dugun Euskal Prentsaren errepasoarekin jarraituko dugu, kirolarloan sartuta Bereziki. Beraberako sozaildu urrengo urtean txapeldunen ligan parte hartzea, liga irabaziarren aurrekontua murriztu beharko du, zazpireun mila eurotik seiro milara, eta beste, eta babesle pribaturen bat aurkitu ezean, are gehiago. Balizko babesle hori aurkitzeak baldintzatuko du donostiako taldeak eurebako txapelketa garrantzitsuena jokatuko duen ala ez, eta epea gainean du, ekainaren amar, amarra baita muga. Ez dugula jokatuko dut uste dut, eta jokatzeagatik ez dut taldearen etorkizuna hipotekatuko, onartu zuen atzo Javier Diaz mintegi taldeko presidenteak. Txapeldunen liga jokatzeko, beraberak inbertsio handia egin beharra dauka. Batetik logistikoa, gaskan jokatu eta kantxaratzeko estalki urdina beharko lukeelako. Eta bestetik kirol mailakoa jokarari gehiago beharko lituzkelako. Txapeldunen liga, sei partida dira gutxienez, urri eta azaro artean ligarekin tartekatu behar direnak. Horri aurre egiteak dirua eskatzen du eta beraberako oraingo ez du. Oreka ekonomikoa gure ardatza da eta txapeldunen liga helburu horretatik kanpo dago. Ez dugu arrasta, arrakastak itota hil nahi. Bestela, begiratu txapeldun izan diren azken taldek, taldeen egitasmoak, orekarik gabe azina izateak ondoratu egin ditu, azaldu zuen zifrak argiak dira, bera berak berreun mila eurotan murriztu du bere aurrekontua azken hiru urteetan. Aldake, e, aldaraketak egiten jarraita, itxako bere garaian bat koma milioi euro izatera iritsi zen. Diru publikoari dagokionez murrizketa izan du taldeak udalako orain arretok, eh, artekoari eutsi dio eta aldundian kirolgi laguntzak bana ditzan zain daude. Jaurlaritzak baina euneko amabost murriztu du babesa horiek horrela, mintegik garbi du, diru pribatua dela bide bakarra. Gure markak balio onak transmititzen ditu, eta txapeldunen liga erakus ona da. Hala ere argi dago ez parte hartzea atzera pausoa dela kirolarloan, dena den txapeldunen ligan ez bada, EHF kopan egongo da gutxienez. Era berean, presidenteak argitu zuenez, taldeak idazkari tekniko moduko kargu bat eskeniko dio Reyes Carreri. zi eta markatu kirola arloa utzi eta kultura arlora salto egingo dugu. Naturarekin gozatzen duenak gozamen iturria zaindu behar duela. Horra surflari kontzientzia dunen leloa. Olatuen gaineko jolas kirola eta naturaren inguruko kezka lantzen dute olatu garbiak jardunaldietan egunotan Donostian egiten ari diren surf film jaialdiaren barruan. Gaur eta bihar egingo dituzte jardunaldiak akuariumean. Gaur zazpiretan, esmas. New York After Sandy bilduma eskainiko dute. New Yorkeko esmas zinema jaialdiko film laburren aukeraketa. Aurtengo gaia, Sandy hurakanaren ondorioak. Cook Paradise, Dani Di Maruroren eh, dokumentala izango da lehen filma. Kaliforniatik urrun, New Yorkeko urrotzetan dabiltzan surflarien inguruko saio humoretsua da. Ondoren, Hurricane Sandy, Glance from, uh, from Above, The Surf, Magazines Don't Talk About Lapset Catholics eta Stacket filmak emango dituzte. Europako surfaren txanda hasiko da zortzi territan, Denis Delestrazen eh, Sand Wars filmarekin 2008koa. Donostian ondo ezagutzen duten gaia jorratzen du filmak, area baliabide amaigabea alda, zein ondorio karriko dizkie ingurumenari eta herriei ondartzetako area etengabeko jateak. Bihar zazpiter ditatik aurrera, Fuck Up Nights ekitaldia egingo dute. Arraskata izan aurretik, pairaturiko porroten berri eh, ematen dute gonbidatuek. Gonbidatuek. Itzaldi bat labor batean izango da hori, ondoren Clean Ocean Project aurkeztuko dute. Gaur eta bihar beraz, akuariumean... Zuflari, eh, buruzko jarlunaldia. Literatura kritikaren historiaren mugarri da txuma lasaga basterren izena Euskal Herrian, Donostian jaioa eta Donostian hilda aurten. Aitzindari izan zen Europan indarrean ziren literatur teoriak ekarri eta Euskarazko letrei aplikatzen. Bera izan zen literatur kritikari ikuspegiko, ikuspegi akademiko bat eskaini lehen ikerlarietako bat. Deustuko Unibertsitatean aritu zen irakasle literatura eta literatur kritika eskolak ematen. Eta asko izan diraren eragina jaso duten ikerlariak. Ikerlariak. José Luis Álvarez txillardegirekin batera ikasi zuen euskara eta garrantzitsuak izan dira haren lanak, erreferentziazkoak. Larogeita batean, itxaro pentsu bukatu zuen euskal nobelaren gizarte kondairaren oinarriak artikulua, euskarazko letren onena etortzeko zen susmoz. Euskal nobelaren alderik pozkarriena eta interesgarriena bere etorkizuna da, eta gerora izan da aur, aukararik etorkizun horren puska bat ezagutu eta haren parte izateko. Laro bat urterekin hiltzen atzo donostian eta bihar arratsaldean izango da hileta elizkizuna donostiako hartzaino nahian. Eduardo Txilidaren hainbat obrarekin, altzairuraren eta argiaren artean erakusketa jarri dute Londresko Ordobaz Galeria Pribatuan. Besteren artean, alabastros eta altzairuz egindako eskulturak eta paperean egindako lanak jarri dituzte. Ia hogei urtean, urteren ostean berriro jarriko dute Txilidari buruzko erakusketa monografiko bat Londresen. aurtengo zinemaldiaren aurrekontua pixka bat apalagoa izango da Jose Luis Rebordinos jaialdiaren zuzendariak adirazi duenez. Gainera, zinemaldia etekinak sortu behar dituen motor ekonomikoa dela esan du. Adirazpenak, Gas Natural Fenosa enpresa multinazionala bigarrenez babesle ofizial izango dela iragartzeko eginiko ekitaldian egin ditu. Eduardo Berti idazle argentinarrak sei jabetei igaro ditu Donostia International Physics Centerren eh, literaturaren eta zientziaren arteko mugak ikartzen. Humanismoaren, artearen eta zientziaren arteko loturak aztertzeko intentziorekin Donostia International Physics Centerrek 2010aren eh, amaieran abiarazitako mestizajeak programako idazleak egoitzan proiektuan parte hartu du Berti. Urterdi horretan ikasitako ari esker, bai zientzia eta baita zientzilariak ere beste modu batean ikusten ditu. Topikoetatik aratago, hala ere, bada beste zerbait, sotilagoa behar bada, donostian barrenatu duena. Egonaldiak begirada ezberdin bat eskaini dit, bai idazterakoan, eta baita irakurtzerakoan ere. Gustavo Ariel Schwartz mestizajeak programaren arduradunaren esanetan proiektuaren helburutako batzen ikerketa prozesuaren berri emango zuen literatur lan bat kaleratzea, lan hori ontzen dabil berti. Liburu bat idazten ari naiz eta donostian kokatua dago, zientziaz eta literaturaz mintzo da. Egonaldia, egin izan ez banu, sekula ez nuen alakorik sortuko. Indiako herri askotan, neskek ez dute erabaki bakar bat ere hartzen bizitza guztian. Gehienak familiak aukeratutako senargaia dute zain jaio aurretik eta bizitza lanean edo etxean bakartuta igarotzen dute. Indiak ialdeko jarkand estatuan, bizidiren emakumek egoera bereziki latza dute. Gaztetxoek ez dute eskola zapaltzen eta askok ez dakite ingelesez hitz egiten. Etorkizunik gabeko emakume horiei laguntzeko asmoz jaio zen jugua elkartea duela posturte. urte. Jukuak irtenbide simplea aurkitu du neska horiek aurrera ateratzeko, futbola. Bost eta emezortzi urte bitarteko neskentzako futbol taldeak sortuz, aur horiek pertsonen eh, trafikotik, ezkontza goiztiarretik eta analfabestismotik aldentzen dituzte. Uda honetan amets berria beretetzeko aukera izango dute juguako neskek Euskal Herriko taz, ez taldeko voluntarioek Indiako elkartea ezagutu ondoren Donostikapera etortzeko gonbidapena egin diete. Donostikapek laguntza eskaintzen die dirurik ez duten hainbat talderi baina neskek ez duten nahiko diru eta tazaba ez taldekoek herritarren parte hartzea bultzatzeko hainbat egitasmo egin dituzte. Maiderri diazabal zabal voluntarioaren esanetan, neskak ekartzeko diru iturri ugaritara jo dute. Pasaporteak, egazkin txartelak, kirol materiala eta bestelakoak lortzeko, hogei mila euro behar genituen. Enpresetara jotzea izan zen gure lehen aukera, baina herritar guztiek parte hartu zezaten nahi genuen. Eta horregatik sortu genuen, crowdfundinga. Interneten eta komunikabidetan zabaldutako bideoi esker, berreundik gora parte hartzaile lortu dituzte, eta uste baino diru gehiago bildu. Crowdfundingak duen arazo nagusia da jarretako kopuru minimora iritsi gabe dirua galdu egiten dela. Horregatik hasieran 8000 euro lortzearekin konformatu ginen, baina ilabetean 12000 euro lortu ditugu. Sekulako arrakasta izan da. Vitoria Eugenia Antzokia besta berri ikuskizunaren lekuko izango da igandean. Zortziretan, argia dantzataldeak sortutako dantza ikuskizun berezia izango da eta bost zatitan banatua egongo da. Taraskaren eh, paseoa, Gipuzkoako espata dantza eta brokel dantza, eletako besta berri konpartsa, goizeko auto sakramentala, Jorge Oteizaren apostoluen aur, aurrezkua, eta arratseko auto sakramentala, pastoral dantzatua trukean eta kris, kristauen eh, borrokalaria. Gaurko aurkezpenean azaldu dutenez, eun lagun inguruk parte hartuko dute ikuskizunean eta momentu batean estenatoki gainean irurogeita mar pertsona egongo dira elkarrekin. Ekitaldia zendutako Josean Lizarribarren omenez egingo dute, argiako kide izandakoa. Sarrerak dagoeneko salgai daude, amabi, amabost eta emezortzi eurotan. Donostia, eh, ba, bi proposamen eh, zehaztu dituzte ekimen honetan. Eh, norengo ekimenean, alde batetik museotara familia irten alditxoa eskaintza honetan, bi gaboetako ostatua sortze, sartzen da gosaria barne eta baita akuariumera bisita ere. Erotzen nahi! Baita eureka zientzia museora bizitare. Umeekin datozen familientzat prestaturiko eskaintza da. Bestetik, orotariko bizitarientzat eskaintzan bi gaueko ostatua gozaria barne Santel Museorako sarrera audio gidarekin eta Getariako Balentziaga Museorako sarrera sartzen dira. Eskaintza hoen prezio, prezioa garaiaren arabera eta aukeratzen den hotel edo ostatuaren araberakoa izango da. Iriko eragile publiko eta pribatuen lankidetzari esker sortutako ekimena da, eta manun arba ez donostia turismoko zuzendariaren arabera, iriko eskaintza turistikoa zabaltzen du, eta eraberean turismoaren onurak beste jarduera ekonomikoak dituzten alorretara zabaltzen dira. Bizi dugun krisi garaian garrantzia handia dute horrelako ekimenek. Ez da horrelako irten, irten alditxoan tolatzen diren lehen aldia, jaialdien inguruko erten alditxoak eskaini ziren udan. Josu Ruiz, zinegotziaren hitzetan. Turistek oso harrera ona izan zuten, izaten dute eta museoetara irten ekimena ere. Urte guztira luzatuko denez, arrakastatxoa izatea espero dugu. Eta guazen e, eh, gaurko azken orduko berrikin eta Euskal Prentxaren errepasorekin amaitzea azken orduko berri batekin. Juan Carlos Izagirre alkatea, Ana Oregi, Eusko Jarraitzako ingurumen eta lurralde politika sailburu orderekin bildu da gargoizean loiolako geltokiaren arazoa hitz Bilera horretan loiolako lanak trenbide sareari dagozkiola onartu du oregik, beraz, udalak ez du dirurik jarri beharko. Dena den loiolako lanak ez daude Eusko Jarraitzako egungo aurrekontuan. Baina Izagirreren hitzetan aurreko gobernuak hartutako konpromisoei utzi eta proiektua onartzea eskatu diogu Jaurlaritzari eta ala izango da Loiolak geltoki berria izango du Alkateak eh, jaurlaritzako ordezkarien eh, prestutasuna eskertu du eta Loiolako lanak bere osotasunean beteko direla gaineratu du bere hitzetan topoarentzako erraileen eh, desdoblamendua beharrezkoa da zerbitzuaren kalitatea bermatzeko. Eta hasierako egitasmoan ageri den moduan egingo da, zubia izanik onartuko den irtenbide bakarra. Proiektuaren arabera, 2008ako bukatu beharrekoak ziren loiolako berritze lanak eta geltoki berria eraikitzeko lanak. Alkateak itzartutako datak errespetatzea espero du, dena den ekainaren hogeita bostean, udal ordezkariak Eusko Trenbide Sareko ordezkariekin bilduko dira epen inguruan eta lanen inguruan hitz egiteko. Bestalde, kainaren amairuan udalak bilera egingo du auzoko bizilagunekin loiolako kulturetxean zazpiretan. Zazpiretan. Bueno, ba, guazen eh, aurrera eta hain zuzen ere e, Zarauzko Fotomuseumarezko Fotomuseumean dagoen eh, erakusketa baten berri izango dugu segidan. Ez, etzazu pentsatu. Argazki atera, lelo horretan oinarritzen da lomografia, argazki gintzaren arauei muzinegin eta kalitateari gehiegi erreparatu gabe Errusiar kamara txiki batekin egunerokotasunaren irudiak hartzea da lomografia. Azkar, ardurari gabe, Zarauzko Fotomuseum eh, museoan lomografia erakusketa ireki berri dute. Ramon Serras, Roberto Botija eta Angel Ispizu argazkilarien lanak ikus daitezke. Baita kepa junkera musikariaren argazkiak ere. joko modura hartzen da lomografia gehienetan, eta kamarek ere jostailuzkoak dirutite dio Ramon Serrasek. Argazkilaria eta fotomusumeko sortzaietako bat da, argazkilariak normalean burutazioen atzetik ibiltzen direla, azaldu du, ideiak irudietan izatzen saiatzen direla. Berak, beralakoagoa da ordea lomografia, komposizio eta enkuadre aldetik askatasun handikoa, mugimenduaren urrezko arabetatik batzuk aipatu ditu. Kamera leku guztietara eraman behar da, eta edozein une egokia da argazkiak ateratzeko. Emaitzarekin ez kezkatzea da kontua. Ez du garrantzirik zer nolako argazkia egiten duzun. Mugimenduaren filosofiarekin ez duera bat bat egiten erakusketak argazkilari gisara egindako lanak daude denbora hartu eta ongi pentsatutakoak. Zuri beltzeko irudiak dira serras, ispizua eta botijarenak, zarautzen eta hainbat bidaietan ateratakoak, Praga, Budapest, Viena, San Francisco eta Bilbao bazterretatik bidalitako bidaietutako bidaietuko du bizitariak barkatu. Horiei kontra jarriz, koloretan daude kepajunkerarenak Junkerarenak kaleko eguneroko bizimodua erakusten dute, aspaldidanik datorkio argazkilaritzarekiko zaletasuna musikariari, fotomuseumeko langileak ezagutzen ditut eta ara joan nintzen bisitan behin. Lomografia interesatzen zitzaidala ikusi zuten eta eurek eman didate aukera esan du Kepa Bai. Lomografiak eta trikitia jotzeko bere moduak antzekotasunak dituela iruditzen zaio. Oso intuiziozkoak dira biak eta bulkadei erantzuten diete. Lomografian ez zaio teknika jakin bati jarraitu behar. Trikitia jotzen ere nire kabuz ikasi nuen. Lekuetako monumentu ospetsuen alboan, pertsonak ateratzea gustatzen zaio. Ez ezagun horren begiradatik ikustearen parekoa delako. Lomografia Errusian sortu zen mila zirun dara logeita lauean Lomo argazki sorrera sorreraekin baina urte batzuk geroago zabaldu zen fenomenoa larogeita maikean. Bienako ikasle batzuk pragara egindako bidaia batean lomo kamera erosi eta lortutako irudiekin litera, liuratuta geratu zirenean. Bienako elkarte lomografikoa sortu zuten orduan, argazki binetatuak izaten dira kolore saturatuekin azaldu du serrasek. Lomo kamerak kamera analogikoak dira eta ez dira kamera onak. Askotan ikusgailutik ez da ongi ikusten eta horregatik gerriaren alturatik argazkiak ateratzea ere gomendatzen dute. Erakusketan makina bat kamera ikusi daitezke. Tartean Errusian egin zuten aurrenekoa. ba, denboraz larri gabiltza, beraz eh, gelditu gabe, guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Itzaldiekin hasiko dugu agenda kulturala pasaian, zergatik ez talerra, hizkuntza ohituren inguruko hausnarketa gaur seiterditan pasaian txoko ikastolan. Tolosan Euskara tresna eta aukera merkataritzan galtzaundik antolatuta gaur zortzirak eta laurdenetan kulturetxean. kulturetxean. ikusentzunezko idagokionez, bergaran una aventura extraordinaria eskeniko dute gaur zortziretan zabalotegi aretoan. Hemen donostian Euskal Herria, la deuda okulta dokumentala gaur zazpirak eta laurdenetan egia kulturetxean. Euskal Antzoki zarrean, sortziretan Molin Rush pelikula eskeniko dute, Nosferatu zikloaren barruko azkenengo pelikula da gaurkoa. Hortengo kurtsoan, Ameriketako estatu batuetako zinema musikalari eskeni dute Nosferatu zikloa, eta hilabete luzez, eh, aritu izan dira, aste azkenero pelikulak eskaintzen. Gaurkoa da, azkenengoa, esan bezala, Molin Rush eskeniko dute. Eta honen beste, zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala ez ziren gauza asko, baina bueno, ba zertxo bai bado, beraz interesa dutenak badakiten nora jo. Ba, beti bezala, agenda kulturala bukatuta de amaierara goaz. Beti bezala gaurkoan ere si de hasi dugu, eguerdiko ahotsa magazine hau. Mirez, mirez, mirez, mirez. Azken orduko berriekin hasi dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepasoa eman diogu. Tartean eh, eh, aurkezpen musikal bat izan dugu. Humus, talde tolosararen saurius diska aurkeztu dugu, beraien bosgarrena, eta aurkezpena e, bueno, ba, elkarrizketa batekin atondu dugu. Natalia, un mustaleko abeslaria, izan dugu telefonoz bestalde diskaren inguruko eta taldearen inguruko azalpenak emanez. Beraien musika izan dugu lagun irratsaio osoan zehar. Eta ondoren hortxe jarraitu dugu Euskal Prentxaren errepasoarekin, Euskal eh, Azken Orduko Berriekin ondoren Zarauzko Fotomuseumoean eh, dagoen erakusketa baten berri ere eman dugu. irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala luzatu dizuegu eta horrela xe juntzaizkigu gaurko larogeita amar minutuak eguerdiko ahotsa magazinea. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hause da gure telefono zenbakia, bederatzi lau iru, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. iru. dubitan bagoaz, baina erantzun gailua hortxe dago, edo zein mezu utzi dezakezu, guk gusto gustora jasoko dugu zure mezu hori. Eta bestela gure kontakturako emaila ere gure web horrian topa dezakezu, jantzakun irratia, abildua gmail.com da. <laughs> Esan dugun bezala, janjakun.com web horrian kontakturako emaila dago, baina horretaz gain baita ere programazioa, parte hartzeko moduak, argazkiak, notiziak, zenbait irratxa deskribapen, zenbait irratxa joen grabazioak ere antxe dituzu, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa, entzun dezakezu, janjakun irratia jarrai dezakezu, streaming bidez gure web horrian sartuta. Munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu, janjakun.comen. Gaurtik aurrera gainera jan jakun irratian programazio berritua izango dugu. Beraz, irratsaio berri pare bat. Adibidez, astelenetan Bang Bang Radio Show. Eta aste hartetan, mismas irratxaio berriak ditugu. Zagozkien errepikapenak, Musika tarten moldaketak eta barra esan bezala programazio berritua Txantxakun eh, irratiko programazio berritua gaurtik aurrera Eguerdiko hau txan hau aste arte asteazken eta ostegunero entzun daiteke zuzen zuzenean Eguerdiko amabi iterdietatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke. Hau da, aste ostegun eta ostiral goizetan. Zortziretatik behatzi terditara izaten da errepikapenaren txanda. Eta txanda. Jan Jakun irratian irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten eh, ditugu eta hogei tala orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Inork parte hartu nahi baldin badu errex du. Euskara hutsean egin behar dira irratsaioak eta gainontzean ez da askorik eskatzen, beraz gugana jodezakezu. Eta, esan bezala, irratsaio bat egin dezakezu alana izan ezkero beintzat. bat egin dezakezu alana izan ezkero behintzat. Bihar osteguna, hemen txizango gaituzue berriro ere, gainera, biharko iragartzen dizuet. EH, sukarraren elkarrizketa izango dugula, eta, mm, bueno, ba, beraien disko berria aurkeztuko dugula. Hori esan bezala bihar izango da, gu gaurko irratsaioarekin nahikoa dugu, mila esker entzule izan dako guzti guztia eta egun politxe izan dezazuela ondosegi, agur!